Հաղորդաշար Ստեփանակերտի ու Ստեփանակերտցիների մասին հանրային ռադիոյի եթերում ծովինար Գրիգորյանի մայրաքաղաքն է։ Թեմաները համառոտ։ Պատերազմները մեզ չսովորեցրին նկուղները մաքուր պահել։ Ստեփանակերտում ձյունն առատ է, իսկ բնական գազ դարձյալ չկա։ Նկուղների մասին հիշում ենք պատերազմի ժամանակ բնակիչներիս է վերաբերում, սակայն նույնը որոշ վերապահումով կարելի է ասել եւ մարմինների մասին, որոնք պատասխանատու են նկուղների սանիտարական մակրության բարեկարգ վիճակի համար։ 2020 թվականի պատերազմը, ով ինչ է արել, ինչպես է արել, ի ցույց է դրել։ Բազմաբնակարան շենքերի նկուղները մաքրում է բնակշահագործման տնտեսություն ընկերությունը։ Մաքրում են, աղտոտում են, մաքրում են, աղտոտում են։ Ովքեր բնակիչները։ Դրա համար եմ ասում, որ նկուղների մասին հիշում ենք պատերազմի ժամանակ։ Մեր հիմնական ուղություններից մեկը նկուղների մաքրման աշխատանքներն են։ Արմեն Ավակյան, բնակշահագործման տնտեսություն ընկերության տնորեն։ Մենք պատշաճ իրականացնում ենք այս աշխատանքները, անկախ նրանից պատերազմ է թե խաղաղություն։ 2022 թվականին մենք սկսել ենք այդ աշխատանքները հունվարից եւ մեր կողմից արդեն մաքրվել են 6 շենքի նուկողներ։ Ասեմ, որ ամեն տարի նույն շենքերը մաքրում ենք եւ նույն վիճակներ նկողների դա թափված են եւ կենցաղային աղբ եւ շինարարական աղբ առիցից օգտվելով ուզում եմ ուզում եմ բնակիչներին քանի որ իրանք ականապես էին այդ դժվար տարժան օրերին եւ խնդրեի որ չթափեն կենցաղային եւ շինարարական աղբն նկողներում նկողների մուտքերի դռները փակ են ինչպես են թափ հիմնականում նկողներում բոլորին ունեն ոչ բնակելի տարածքներ, վարձակալած կամ հենց զբաղեցրած մտնում են դուրս են գալի, պահում են իրենց պահածքները, շինարարական, ցանոթիներ, բանալիների հարցը շատ դժվար է, մենք ամեն տարի փոխում ենք կողպեկները, բայց ջարդվում են եւ հիմնականում դռները լինում են բաց։ Դրանից օգտվում են անպարտաճանաչ մարդիկ, որոնք կեղտոտում են նկողները։ 2021 թվականին քանի նկուղ է մաքրվել։ Քաղաքացիական պաշտպանությունը ունի հանձնաժողով, որը շրջում է նկուղներով եւ բացահայտում է եղտոտ կամ հակասանիտարական վիճակը եւ ցուցակը ներկայացնում է քաղաքապետարան, քաղաքապետարանը մեզ հանձնարարում է այն նկուղները մաքրել, որտեղ պահանջվում է։ Տարիներ առաջ հերթով բոլոր շենքերի նկուղները մաքրում էինք։ Թիվը չեմ ուզում նշել, հարավոր բազմաբնակարան շենքեր կան մայրաքաղաքում։ Եթե հերթով սկսեք մաքրել, որքան ժամանակում հնարավոր կլինի այդ աշխատանքը իրականացնել։ Մեկ տարվա ընթացքում հնարավոր է բոլոր նկուղները մաքրել եթե մակրված նկուղների մակրությունը պահպանվի կամ էլ քիչ կեղտոտված լինի, երկար ժամանակ չպահանջվի դրանք կարգի բերելու համար։ Իհարկե, եթե չթափվեն շինարարական աղքան նկուղներ, որտեղ սենյակները լցված են հողով, տարիների ընթացքում լցնվել է եւ հնարավոր չէ այսօր այդ աղբը սխալ է ասել, աղ հող է, որով տարիների ընթացքում տակվել է եւ դժվարություններ կա հանել այդ հողը։ Բայց մի անգամ դուք բոլոր նկուղները մաքրել եք, նորից ինչպես է հող լցվում։ Հիմնականում դա բնակարանների վերանորոգման աշխատանքներից հետո երևի չեն ուզում հանել այդ մնացած աղբը կամ եղբոտում են, հանում են նկուղների մեջ ավելի հեշտ։ Թափում են այնտեղ Եթե նրանք շինախպա տեղափոխեն, պիտի վճարեն սանմակրում ընկերությանը երևույթին դրա համար։ Ավելի հեշտ է իրենց համար կուտակենն ու կողում մեր մասնագետները մտնում են, հարցնում են ով է թափել, հիմնականում չեն ասում հայվանները, որ այս կամ այն բնակիչը թափել է այդ աղբը, եթե մենք կարեինք վարչական որեցի 80-ով կամ գումար իրենցից տուգանել տուգանել երևի թե մնացած բնակիչները չեն փորձի աղբը թափել եթե չգիտեք թե ով է թափելում տուգանեք հարցնել եք իրավունք ունի ընկերությունը տուգանել նման բնակչին ընկերությունը չէ, բայց քաղաքապետարանում կա վերահսկողության բաժին, որը երևի իրավունք ունի այդ վարչական տուգանքները հասցնի միջև բնակիչ։ Ստեփանակերտի քաղաքային տեսությունում համապատասխան բաժին կա։ Համագործակցում եք այդ բաժնի հետ։ Իհարկե, համագործակցում ենք եւ դրական արդյունք։ Դրական արդյունքներ կան, իհարկե, հիմնականում եթե մուտքերում, աստիճանավանդակներում, աղբենկուտակում ավելի հեշտ է բացահայտելումն է, եթե մենք չենք կարողանում, ապա քաղաքապետարանի մասնագետների կողմից հնարավոր է այդ աշխատանքները իրականացնել։ Սանմակրում գազམ་ակերպությունը պատրաստական էր նույնիսկ այդ շինախփը անվճար տեղափոխել միայն թե բնակիչները չտանեն նույնիսկ շինախփը տանում թափում են աղբարկղերում կամ պարկերով թողնում աղբահարթակում 10000 դրամ թե ինչքան մի բեռնատարի համար նման վճար կա հավանաբար նաև այդ պատճառով իհարկե կան դեպքեր որ բնակիչները կուտակում են վերանորոգումից հետո բակերում եւ սանիտարական մաքրման մեր կազմակերպությունը դուրս է անում այդ աղբշինարական։ Դուք լսում եք Մայրաքաղաք հաղորդաշարը։ Մարտի 8-ին Արցախուհիներին անակնկալ մատուցվեց, այն էլ ինչպիսի տոնը նշանավորվեց գազամատակարարման ընդհատմամբ։ Հայաստանից Արցախ մտնող գազատարը վնասվել էր վնասել էին, մինչև հիմա հստակ չէ։ Մի բան սակայն հստակ է. եթե անգամ վնասվել էր, ապա ադրբեջանական կողմը օրեր շարունակ խոչընդոտում էր իր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով անցնող գազատարի նորոգմանը։ Հակառակի պես գարնան առաջին ամսվան ոչ բնորոշ խիստ ցրտեր սկսվեցին։ Գազօգտագործողները ջերուցման նպատակով կենցաղում կապույտ վառելիքը փոխարինեցին էլեկտրականությամբ։ Սպարման նման ծավալին հզորությունները չէին կարող բավարարել, եւ գրեթե ամեն օր հոսանքն անջատվում էր, երբեմն ժամերով։ Գազ ունեցանք 11 օր հետո միայն, մարտի 19 Մեր ուրախությունը կարճ տևեց ադրբեջանցիներն իրենք իրենց լավ նվերտվին Նովրուզի արթիվ։ Մարտի 21-ին գազամատակարարումը կրկին խափանվեց, հավանաբար փականը պատտեցին հակառակ ուղությամբ։ Ցրտերը ասես դաշն են կապել չարակամների հետ չեն նահանջում։ Մարտի լույս 19-ի գիշերվանից երկու օր անընդհատ այնքան ձյուն տեղաց, որ Ստեփանակերտցիները զարմացան։ Ողջ ձմռանը հունվարի 3-րդ տասնօրյակում միայն Կարքին ձյուն եկավ եւ վերջ։ Հիմա ուրնայում ես ձյուն է մայթերին, ծառերին, տանիքներին, ձյան ծանրությունից ծառեր են ճղակոտոր եղել, անգամ բնից։ Մարտի 19-ին եւ 20-ին, որ հանգստյան օրեր էին, մայրաքաղաքում հասարակական տրանսպորտը չաշխատեց։ Ավտոբուսները երթուղի դուրս եկան երկուշաբթիից։ Միայն Սան Մակրում կազմակերպության համայնքային մյուս կառույցների ուժերով անհնարին էր ձյունից մաքրել ավտոճանապարհներն ու մայթերը։ Քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը կոչով դիմեց Ստեփանակերտցիներին, հասարակական երիտասարդական կազմակերպություններին, հորդորելով մասնակցել ծնամաքրմանը։ Անլայնված աշխատանքային խորհրդակցություն է հրավիրել հանրապետության նախագահը։ Գործին լծվել են շինարարական կազմակերպությունները, ներգրավել են պետական ու մասնավոր սեկտորների ռեսուրսները։ Պասիվը քաղաքացիներն են, ինչն արդեն զարմանք չի հարուցում։ Մարտիկ ծուլանում են, պատվից ցածր համարում անգամ շենքի մուտքի դիմացի ձյունը մաքրել, ուր մնաց այլ տարածքների ամեն ինչ հաշվարկ է։ Ղանդավառությունը մաշված կատեգորիա, ընդհանուրի շահ վերդասելը միամտություն։ Ձյունը քիչ միջ հետ է քաշվում։ Հետիոտնը առաջին օրերին քայլում էր մայթին բացված նեղ արահետով։ Փողոցը կտրելու համար երբեմն ստիպված լինելով խրվել լավագույն դեպքում ձյան հաստ շերտի ավելի հաճախ ցեխաձնախարն զանգվածի մեջ։ Քայլելու դժվարությունները հաղթահարում էին եւ ավտոների շատ սեփականատերեր, այդ թվում պաշտոնյաներ, որոնց կոշիկները մեկ-մեկ են գետնին դիպչում, որոնք կյանքն առանց անիվների չեն պատկերացնում, իսկ փողոցով քայլելը, ավտոբուսով երթևեկելը համարում իրենց դիրքին ոչ վայել։ Աղբա օրերով չտեղափոխվեց, Աղբարգղերում տեղ չկար, նույնիսկ նրանք, ովքեր երբևէ գետնին աղբով տոպրակ չեն թողել, հարկադրված էին։ Առաջ ձյունից այսպես ասած դուժել են Իսակովի արցանի մոտ բացոթյա ապորինի արևտուրանողները։ Քաղաքապետարանը չի կարողանում նրանց հախից գալ, ձյունը եկավ։ Այդտեղ 1-2 հոգու կտեսնես։ Ճանապարհները դժվարանցանելի են կամ փակ, ապրանքը քիչ է, դրսում խստաշունչ եղանակին կանգնելը ինքնադատապարտման պես մի բան Կորոնավիրուսը քիչ էր, գազն ու ձյունն էլ մյուս կողմից են նեղում երեխաներին։ Գազ հետևաբար ջերուսման հնարավորություն չլինելու պատճառով գարնանային դպրոցական արձակուրդները շուտ տվին մարտի 10-ից։ Առատ ձյունը նոր պատճառ էր, որ դրանք երկու անգամ երկարաձգվեն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարությունը տեղեկացնում է, որ եղանակային եւ ջերուսման խնդիրներով պայմանավորված նախադպրոցական, արտադպրոցական, հանրակրթական նախնական տնտեսական, արհեստագործական եւ միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում ուսումնական գործընթացը դադարեցված կմնա մինչեւ մարտի 26-ը ներառյալ։ Տակ գրեթե անյուն ձմեռներին սովորել ենք, առատ ձյուն է գալիս, չգիտես ինչու տարօրինակ ենք համարում։ Ձմռանը պիտի ձյուն գա, մարտին նույնպես, բայց իհարկե ոչ այս չափ։ Ոմանք ասում են, այսքան ձյուն Ստեփանակերտում երբևէ չի տեղացել։ Հազիվ թե հնարավոր է ձյան շերտի հաստությունը նույնիսկ ավելի մեծ է եղել։ Օթերեութաբանները ստույգ կիմանան պիտի ձյուն գա, որ ամրանը ջուր լինի, որ անցած օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսների նման մայրաքաղաքը գրեթե ամբողջությամբ չջրազրկվի։ Եթե համայնքը ձնամաքրման համար անհրաժեշտ չափով տեխնիկա ունենար, բոլորն օգնեին, բնակիչները մեծամասամբ դիտողի դերում չլինեին, ապա ձյան առատությունը մեզ այսքան չէր հուզի, այսքան անհարմարություններ չէր պատճառի։ Գազամատակարարման դադարեցման հետևանքով առաջացած անհարմարություններին էլ ենք հարմարվում այնուամենայնիվ օրեր ժամեր են քաշվում, թե երբ վերստին կապույտ կրակը կվարվի մեր տներում։ Կենցաղային դժվարություններից կարելի է նեղ սրտել, բայց ոչ վհատվել, ոչ պատճառ դարձնել ու չվել։ Մեր գնալով օգնում ենք, որ չարը հասնի նպատակին, մեր մնալով խափանում նրա պլանները։ Ուզում եք ի վերջո լսել, թե երբ գազ կունենանք։ Չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Ենթադրություններս պահում եմ ինձ, իսկ որևէ մեկը կարող է ասել։ ավարտվեց Մայրաքաղաք հաղորդաշարի հերթական 2022 թվականի մարտի 25-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Ծովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ավետ Բադալյանը։